بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في النشرة مؤلف رحمه الله يتلركي النشرة haqida kelgan masalalar to'g'risidagi bob nushra bu arab tilidagi so'zlik bu nashr tarqatishlik so'zidan olingan imom ibn asir rahimaulloh o'zlarining hadisiy lug'aviy kitoblarida nihoya deb nomlangan kitoblarida nushra bu muolajaning xillarining biri bu muolajaning ishlatilinadigan o'rni qaysi bir shaxsga jin tiyganligi yoki sehrlanganligi gumoni bo'ladigan bo'lsa ana shu muolajani nushra deb nomlanadi deydilar muhammad ibn abdulvahob rahimahulloh o'tgan darslarda sehr va sehrgarlar va sehrlarning xillari va undan keyingi polvonlar va shunga o'xshagan masalalar to'g'risida gapirgandan keyin ana shu ahvollarning ba'zi bir natijalari to'g'risida yana bir foydalarni zikr qilishlik uchun mana shu bobni keltirdi bu muallif rahimaullohning tariqasining ta'lifdagi tariqasining chiroyliligidan so'zsiz har bitta Alloh tushirgan kasalning davosi bor shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam tadavav ibadalloh ey Allohning bandalari davolaninglar fa innahu ma anzalallohu da'an illa anzalallohu lahu shifaan Alloh qaysi bir kasallikni tushirgan bo'lsa Alloh unga davoni ham tushirgan demak bu o'tgan darslarimizdagi sehrga va polvonlar orqali qilinadigan bizda mashhur bo'lgan issiq sovuq va shunga o'xshagan masalalar deyishadi bular ham haqiqatda juda qattiq balolangan kasallardan va uni biidnillahi azza va jal Allohning izni bilan davolashlik mumkin. Va bu narsalarni bu holatdagi kasalliklarni ham davolashlikka hissa qo'shgan shaxsi Allohning vajhini xohlab ixlos bilan yordam qo'lini cho'zgan odamga ham Allohdan ajr bo'ladi. Lekin ana shu kasallikni davolashlik uchun ishlatiladigan tariqa shariatga muvofiq bo'lishligi kerak. Shariatga muvofiq bo'lishligi kerak. demak bundan bilamizki mana shunday sehrlar va shunga o'xshagan narsalarni ketkizishlik uchun odamlar ikki tariqani qo'llanishadi birinchi tariqasi shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa ikkinchi tariqasi shariatga